Alhamdulillahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Tukiangalia mlango mwingine katika kitabu cha Ta'dhimu Salah baada ya mlango wa sala inazuia maovu na machafu ni as-sala babun adhimun lilghufran. Sala ni mlango kubwa wa kusamehewa madhambi. Sheikh hafidhahullahu ta'ala anasema inna min athari as-sala al katika athari za sala kubwa wa thimaruha aljalila na matunda yake mazuri mafiha min alghufrani dhunub ni ile kusamehewa madhambi wa hattul awzar watakfir lisayiat unapunguziwa ama unatolewa mzigo na unafutiwa madhambi rawa almuslim fi sahihi imam muslim ampokea hadith katika sahihi yake hadithi abi huraira kwamba rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqul rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema as-salatu al-khams, swala tano, ila al-jum'a, na jum'a mpaka jum'a. Hizi swala tano tunaswali kuanzia fajr mpaka isha na kuanzia jum'a hii na jum'a nyingine wa Ramadhan ila Ramadhan na Ramadhan hii mpaka Ramadhan nyingine mukaffiratun ma bainahun idha jtunibatil kaba'ir ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo madogo ama madhambi makubwa kubwa lazima tauba khas, lazima ufanye special tauba kumuomba Allah. Lakini madhambi madogo madogo, kwa sababu dhambi imegawanyika mara mbili, kuna dhambi kubwa na kuna dhambi dogo. Madhambi makubwa lazima tauba, na dhambi kubwa ni kila dhambi imetajwa iko na laana ama iko na had duniani, ama Allah ameiwekea yani ahadi kwamba atamwadhibu mwenye amefanya adhabu kali. Ama madhambi ndogo ndogo, kuna njia mingi ya kusamehea Ukitawadha maji ambayo inatoka unasamehewa, ukigongwa na kitu unasamehewa, ukipatikana na balaa unasamehewa dhambi. Pia hivi hivyo swala hizi tano, kila baina ya swala kila baina ya swala unasamehewa madhambi. Ukishaswali dhuhur unasamehewa madhambi. Ukiswali asr unasamehewa madhambi dogo dogo ulifanya baina ya dhuhur na asr. Hivyo hivyo. Na pia Jumaa mpaka Jumaa, hii wiki mpaka ile wiki ingine. Na pia uh, eh, Ramadhani mpaka Ramadhani ingine. Kwa hivyo kila mtu ajibidiishe afanye e, af, aswali hizi swala na ajitahidi ili asamehewe madhambi yake. Na pia hadith katika sahihain, ukisikia hadithi imetoka sahihain ni hadith muttafaqun alayhi, imekubaliwa na Bukhari na Muslim rahimahumullah. Hadithi Abi Huraira annahu sami'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul, alimsikia rasul sallallahu alayhi wasallam akisema ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasil fihi kulla yawmin khamsa ما تقول ذلك يبقي من درانه قالوا لا يبقي من درانه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا جموجة دعوة لضرب الأنفال نيمتميك القرآن ويضرب الله للناس أمثال الله نبيجي واتو مفانو ili wapate kukuwa na akili. Pia Rasul alitumia hii njia. Amewapigia kwanza mfano akawaambia, Mnaonaje mmoja wenu anaishi karibu na mto, kila siku anaoga mara tano, huyu mtu atapata uchafu kweli? Wakasema, la, huyu azipata uchafu milele. Kasema Rasul akawaambia, basi huyo mtu ni mfano wa swala tano, mwenye anaswali swala tano. Hizi swala tano zinakusafishia madhambi yako uh, yote. Na pia Sheikh anasema wal ahadith fi hadha al maana kathira, na hadith kwa huu mlango ni hadith mingi sana ولما كان شأن الغفران في الصلاة بهذه المكانة شرع للمسلم الإكثار من طلب المغفرة في كل حال من أحوال في صلاته في قيام في الركوع السجود أو الجلوس basi kama kusamehewa dhambi ni part and parcel ya sala yani ni miongoni ni kitu iko kwa sala basi rasul alitufunza dua mingi ya kuomba msamaha yani tuombe msamaha mfano mtu akisimama akipiga takbiratul ihram anasoma dua ulistiftah hadithi ambayo imepokelewa na Imam Muslim hadithi Ali bin Abi Talib kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama kwa sala anasema hii dua wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wama ana minal mushrikin nimeelekeza uso wangu kwa ambaye aliumba bingu na ardhi na yeye ndiye anafaa kuabudiwa na mimi sio pamoja na ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kisha anasema inna salati hakika ya sala zangu wa nusuki na ile kuchina haji na kuchinja wa mahiyaya wa mamati uhaya uhai wangu kufa kwangu ni wa lillahi rabb, rabbil alamin yote ni aiko kwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lah Allah anamshirika kwa hii mambo yote eh, la sharika lah wabidhalika umirt na nimeamrishwa nifanye hiyo wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin na mimi ni miongoni mwa waislamu alafu anasema allahumma antal malik la ilaha illa anta ya allah wewe ndio mfalme hauna mshirika anta rabbi wewe ni mola wangu wa ana abduk na mimi ni mja wako dhalamtu nafsi nimedhulumu nafsi yangu wa ataraftu bidhambi nimekubali madhambi yangu faghfir li dhunubi nisamehee dhambi zangu zote jamia innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, kwani hakuna ambaye anasamehea dhambi ila wewe. Ah, <clears throat> faghfir li dhunubi jamia, nisamehe dhambi zangu zote. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, kwani hakuna anasamehea dhambi ila wewe. Wahdini li ahsani akhlaqin, niongoze katika tabia mzuri. Hakuna ambaye anaongoza kwa tabia mzuri ila wewe, yani la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha, niepushe na tabia mbaya la yasrifu anni sayyi'a illa ant hakuna ambaye anatoa ama anamwepusha mja na tabia mbaya ila wewe Allah subhanahu wa ta'ala labbaik wa sa'adaik wal khairu kulluhu fi yadayk والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilaik mwisho unaona rasul alikuwa anasema astaghfiruka wa atubu ilaik hii ni njia ya kuomba msamaha Ma, yani Kama swala inasamehea madhambi, kila mtu anafaa aombe dua mingi ya kusamehewa madhambi. Na pia katika rukuu na sujud, hadithi imepokelewa na Sheikhan Imam Bukhari na Muslim, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, mama yetu Aisha radhiyallahu anha qalat, alisema kan nabii sallallahu alayhi wasallam yakulu fi ruku'i wa sujudi, Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema katika rukuu na sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li Almahallu shahid ni Allahumma ighfirli, ewe Allah nisamehee. Na pia katika kuamka katika sujud pia Rasul alikuwa anasema Allahumma lakal hamd mil as-samawat wa mil as-samai wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من من الوسخ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم anaomba dua Allah subhanahu wa ta'ala amuoshe na madhambi kama vile nguo inaoshwa ina, inakuwa safi ama vile maji inakuwa safi yani asipate dhambi na pia katika adia za sujud rasul alikuwa anaomba hadith imepokelewa na imam muslim an abi hurairata radhiyallahu anhu kwamba rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema allahumma ighfir li dhambi amba rasul alikuwa anasema ewe allah nisamee dhambi zangu kulla zote dikkahu wa jilla kubwa na ndogo wa akhiruhu wa awwaluhu wa akhiruhu na ile ya mwanzo na ya mwisho wa alaniyatuhu wa sirru na ile nilifanya wazi na ile nilifanya kisiri na pia katika jilsa baina sijnatain hadithi ya Hudhaifa kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam akikaa katika baina sijnatain yani ile sijnatain alikuwa anasema rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli ewe Allah nisamehe ewe Allah nisamehe na sio kumaanisha alikuwa anasema mara mbili la hii alikuwa anaweza kusema mara mingi na unaweza kukithirisha zaidi yani na usi, usi yani usichoke mpaka imam uh, imam anyamazi yani aende next step yani anashekha anasema ay annahu yukarrir dhalika baina sidnatain yukarrir alikuwa anarudia mara mingi la annahu yaqulu marratain faqat sio kwamba rasul alikuwa tu anasema baada ya kusimama katika sujud akakaa ile jalsa kidogo ndio aende rukuu tena alikuwa anasema mara mingi rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli na pia kabla ya salamu kuna dua mtu anafaa kuomba hii ni hadith ya uh, hadith kwa sahihu muslim hadith an ali yani thumma yakunu fi akhir ma yaqul baina tashahhud wa taslim kabla ya kupiga salamu alikuwa anasema allahumma ighfir li ma qaddamt anasema allahumma ighfir li ma qaddamt e allah nisamehe yale ambayo nimetanguliza wama akhart na ile ambayo nimeweka nyuma yani takdim ni kupeleka kitu mbele yani ile ambayo nimefanya na ile ambayo itakuja yani wama asrart ile kitu nilifanya kisiri na ile kitu wama alant ambayo nili yani nilitangaza wama asraft wama anta alam bihi min na ile kitu unajua zaidi kuniliko anta almuqaddim wa anta almuakhir la ilaha illa anta na pia baada ya sala unafanya istighfar na yani, katika hadith ambayo imepokelewa na Muslim hadith ya Thuban anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam akimaliza swala alikuwa anasema astaghfirullah mara tatu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah anaomba maghfira kwa Allah alafu pia anasema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta tabarakta tabarakta dhal jalali wal ikram na qala al-Walid katika maulama anaitwa Walid Fakultu lil-Auza'i, Walid anasema nikamwambia Auza'i rahimahullah, kaifa al-istighfar? Hii istighfar nitasema nini? Akamwambia qala taqul, unasema astaghfirullah, astaghfirullah, unasema astaghfirullah, astaghfirullah. Na hii inafaa pia ukitembea unaomba istighfar. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema al-istighfar yamhu adh-dhunub fayuzilu al-'adhab. Istighfar inaondoa dhambi na inatoa adhabu pia ya Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala Allah anasema wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah hangekuwa anawaadhibu kama wao wanafanya istighfar وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح الرسول alikuwa anaomba maghfira msamaha mwanzo wa swala vile tumeona katika istiftah kama fi hadith abi huraira kama hadithi ya abi huraira hadithi sahihi hadith Akishapiga tu takbir anasema Allahumma ighfirli dhambi kullah, anasema ewe Mwenyezi Mungu nisamehe dhambi zangu zote. Falam, eh, falam yabqa min ahwali salah wala ruknu min arkaniha illa astaghfara illa astaghfara Allah fi, haikubaki point katika sala, kila step unatengeza katika swala una make katika swala ila una mtu mja na rasul alikuwa anamuomba Allah istighfar na sote tumeamrishwa tumfuate Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na istighfar inaleta raha katika moyo, inaongeza kama una mtoto, kama uko na huzuni, kama uko upati mali, kama unataka kitu yoyote duniani, fanya istighfar. Faqul eh, faqultu rabbakum innahu kana ghaffara. Allah anasema yursil as-samaa alaykum midrara, na hii aya inajulikana. Allah anametaja fadhila ambayo atapatia watu watakaofanya uh, istighfar na Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya istighfar. Kuna riwaya inasema 70 mara mara 70 kwa siku sabini, na hadithi nyingine inasema mara mia moja. Alikuwa akiulizwa kwa nini unang'ang'ana hii, na Allah amekusamehea dhambi zako zilizopita na zitakazokuja. Rasul alijibu jawabu ambayo ni jawabu mzuri, akasema afala akunu abdan shakura, je, ni siwe mja ambaye anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie wenye kusikia na kufata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته